na tabia njema kataja ajiri kubwa sana ambayo achukua yeye dhamana sema ana zaimun idhaminun mimi nachukua dhamana bibaitin fi rabadhi aljanna kuwa atapata nyumba katika pembezoni mwa pepo ndani ya pepo lakini pembezoni mwa pepo ya Allah liman taraka almiraa wa in kana muhiqqan kwa yule aliyewacha mzozo na mjadala pamoja na kuwa yeye ndiye ana haki akajiepusha na mizozo huyu ana nyumba dhamana toka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam peponi وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا nachukua dhamana ya kupata nyumba katikati ya pepo kwa yule atakayewacha uongo hata katika mzaha bimaana hata katika mzaha wake anaofanya hatumii uongo na hili ni jambo nadir sana mara nyingi watu hufanya mzaha wakatumia uongo pale ndani wa bibaitin fi a'la aljanna lakini alipotaja nyumba katika sehemu ya juu peponi bimaana hii ndio sehemu iliyo bora zaidi kwa nani liman hasana khuluquhu kwa yule atakayejipamba na kuwa na tabia njema aliye na tabia nzuri akamwandalia Allah subhanahu wa ta'ala pepo katika sehemu za juu daraja za juu za peponi na hii ni dhamana ambayo ameichukua as-sadiqul masduq sallallahu alayhi wasallam kuwa ataipata huyo anayejipamba na haya قال فيه بيان فضيلة حسن الخلق na hapa katika hii hadithi tubainishiwa fadhila kubwa ya mtu kujipamba na tabia njema وأنه يوصل صاحبه إلى الدرجات العالية في الجنة نكوة تبيا جيما تبيا زوري هم في فكيشا يلي أنا يجبامبا نتبيا هزي زوري كتك دراجة زجو كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من الناس كتك حديثي نتوم صلى الله عليه وسلم أم تجوات tatu فمنهم من يكون في ربض في الجنة وهو أدناها kuna wale ambao watakuwa katika pambizoni mwa pepo nao ndio daraja ya chini ndani ya pepo lakini uko sehemu ya ni kama useme kwa mfano katika mji kisha hao waishi nje ya mji atakuwa sawa na yule ambaye nyumba yake iko mjini hako sawa kwa hiyo daraja yake iko iko chini ومنهم من yakunu fi wasatiha na kuna wale ambao watakuwa katikati ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ومنهم من yakunu fi a'laha na kuna wale ambao watakuwa katika daraja za juu faljannatu darajat ولكل درجات مما عملوا جنة إن درجة بمعنى كلا ألي بور زيدي basi daraja yake iko juu zaidi na kila watu wakipanda juu daraja wazidi kupungua na ndio maana katika suratul waqi'a Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja almuqarrabun akasema thullatun min alawwalin wa qalilun min alakhirin kwa hiyo daraja kila ikipanda ya pepo watu wapungua mpaka mwisho yabakia mtu mmoja peke yake ambaye ndio nani محمد صلى الله عليه وسلم كتك حديث الوسيلة وصل الله هذه الوسيلة فإنها درجة في الجنة نتوب صلى الله عليه وسلم درجة ببوني لا ينبغي لعبد أو إلا لعبد من عباد الله أو كما قال هي سهم حتى في ويوتس ومجموجة والله وأرجو أن أكون أنا هو نمي من الترجية اللي انتكيكوها كتك هي سهم يجيو كبيسه kwa kila daraja za pepo zikipanda juu wale watu wazidi kupungua katika daraja zile huku chini kutakuwa na watu wengi wengi sana kisha polepole ikipanda mpaka mwisho wabakia mtume sallam peke yake ndiye atakayekuwa katika daraja ya juu kabisa alayhi salatu wassalam وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من يحسن خلقه يكون له بيت في أعلى الجنة na mtume salama katika hii hadithi akabainisha kuwa mwenye kutengeneza tabia zake akawa na tabia nzuri huyu yake yeye ni nyumba katika sehemu ya juu daraja ya juu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ana za'imun ay dhaminun wa kafil mimi nachukua dhamana hii dhamana aitwa nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kujipambe na tabia njema chukua dhamana kwa mtume sallam kuwa kesho katika pepo ya Allah amechukua dhamana uweko katika daraja za juu peponi قال ابن القيم رحمه الله فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وأكيجعلية إلى nyumba ya juu kabisa ni malipo katika hizi maqamat tatu ambazo ni za juu hii ndiyo iko juu zaidi wa hiya husnul khuluq nao ni tabia njema kwa hawa wote watatu waliowataja hapa wamefanya mambo ya kheri wamefanya amali ambazo ni katika amali za watu wa peponi lakini huyu aliyejipamba na tabia njema akawekwa katika daraja ya juu zaidi qala wa hiya husnul khuluq wal awsat li awsatiha ile ya juu imewekewa kwa wale walio bora zaidi wenye tabia njema na ya katikati kwa wale wa katikati wa huwa tarkul kadhib kuacha uongo wal adna li adnaha na ile ya chini wakaikiwa wale ambao daraja yao iko chini wa huwa tarkul mumarati wa in kana ma'ahu haqqun kuacha mijadala mijadala pamoja na kuwa wewe katika nini haki ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله na hakuna shaka kuwa tabia njema imekusanya hata hizi daraja mbili za chini zote za kusanywa katika nini katika tabia njema kwa sababu yule anayewacha mizozo wakati yeye ndio ana haki hii ni katika tabia njema kadhalika yule anayewacha uongo hata katika mzaha hii ni katika tabia tabia njema kwa zote zaingia katika husnu alkhuluq husnu alkhuluq ni pana zaidi bimaana yule mwenye husnu alkhuluq ana haya mawili na ziada ndio maana daraja yake kwa nini ikawa juu zaidi قال وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وحسنه الألباني اتق الله حيثما كنت امشي الله ببوت تكبكوه واتبع السيئة الحسنة تمحها na أوفو ovu pale pale ufanye jema na hapa hakuhimizi kufanya ovu la lakini ikiwa umeteleza ukafanya ovu basi kimbilia katika kufanya jema ili ulifute lile ovu innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at wa khaliqin nas bi khuluqin hasan na utangamane na watu kwa tabia nzuri kwa tabia njema isitokee mtu yoyote akawa na mashtaka dhidi yako katika suala la tabia wallahi ni kujishukisha hadhi kwa kiasi kikubwa sana kuwa mtu amekuja kwa mfano ashtakia wewe umemfanyia jambo ambalo linaingia katika tabia mbaya kuwa huna tabia nzuri au muamala wako ni mbaya muamiliane na watu kwa muamala mzuri hii yaonyesha kuwa huyu mtu yuko chini mpaka katika imani yake sababu tulisoma huko nyuma kuwa aliyekushinda katika akhlaq amekushinda katika nini katika dini amekushinda katika dini utakubali vipi mtu akushinde katika dini yako wakati Allah subhanahu wa ta'ala amekuhimiza kushindana katika mambo ya khairi fastabiqu alkhairat qala yatakawanu hadha alhadith min jumal thalath ukiangalia hadithi ina jumla tatu ndani yake هي من جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم katika maneno machache ambayo yamekusanya mambo mengi jawami al-kalim miongoni mwao ni kama hili jambo ambalo amepewa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam وقد جمع فيها أصول المعاملة na mtume sallama hapa amekusanya misingi ya muamala ya namna ya kuamiliana na kila aliyetajwa hapa katika hadithi almuamalatu ma Allah kuna muamala wa mja pamoja na Mola wake aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala walmuamalatu ma an-nafs na kuna muamala na nafsi yako mwenyewe waamiliane vipi na nafsi yako walmuamalatu ma al-khalqi na muamala namna ya kuamiliana na watu وكل جملة من جمل هذا الحديث فيها بيان لأحد هذه الأصول الثلاثة نكيل جملة كتك جملة هي حديثي ندنياك منكبينيش مجواب وهي مسنج متات الأصل الأول قال اتق الله حيث ما كنت فالأصل الذي تبنى عليه المعاملة مع الله هي تقوى الله جل وعلا kumsingi ambao mja hujenga juu yake muamala wake na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala وتقواه سبحانه وتعالى هي وصيته جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه نكمش الله سبحانه وتعالى nao ni kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo hili jambo ndio wasia Allah aliyowahusia wa mwanzo na wa mwisho katika waja wake qala ta'ala walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah kwa wamehusiwa wale waliopewa vitabu kabla yetu na sisi pia tumehusiwa na Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala anittaqullah kuwa mcheni Allah وفي القرآن الكريم من ذكر التقوى وبيان مكانتها وعظيم ثوابها وآثارها على المتقين في الدنيا والآخرة آيات كثيرة تدل على مكانة التقوى وعظيم شأنها na ukitizama katika Qur'an تقوى imetajwa mara nyingi sana katika aya nyingi na kubainisha cheo cha takwa katika dini ya Allah na thawabu kubwa na athari kubwa wanaoipata wenye kumcha Allah hapa duniani na kesho akhira aya ni nyingi sana zinazoonyesha utukufu wa jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake kwa huu ni msingi wa kwanza ittaqillaha haithuma kunta al-aslu athani قال واتبع السيئه الحسنه تمحها هذا في معاملتك مع نفسك في هذه الحياة hapa wafundishwa msingi wa kuamiliana na nafsi yako katika maisha yako ya dunia bitarbiyatiha ala alfadha'il uwe utailea nafsi yako katika mambo mazuri yaliyo bora وتأديبها على الكمالات na uadabishe nafsi yako katika yale yaliyokamili yale mambo yaliyokamili ndio yakimbilie wazammiha bizimami alkhairi walfadila mfunge nafsi yako uifunge vizuri kabisa katika khairi na fadla بأن تقبل بنفسك على الحسنات والطاعات وتستكثر منها كلما تهيأت فرصة بمعنى uwe utaelekea kwa nafsi yako katika mema na mambo ya taa na ukithirishe kufanya mema kila unapopata fursa ile fursa itumie kutengeneza akhira yako وربما كانت الحسنة صغيرة في عينك فتكون سببا في دخولك الجنة yawezekana ukaliona jema ni dogo sana mbele ya macho yako lakini ikawa ni sababu ya wewe kuingia peponi وقد تفعلها ولا تلقي لها بالا وتكون سببا لغفران ذنوبك na waweza kufanya jema wala hata halikuingia katika akili yako umelifanya tu ikawa ni sababu ya Allah kukusamehe wewe madhambi yako tizama yule bwana aliyeona ule mti njiani akaukata kwa sababu utawaudhi wanaopita kama ilivyothubutu katika hadithi faqata'aha ndani nafsi yake sema hii wakipita njia watu itakuwa yawaudhi pengine mwingie mtu kwenye macho kata fashakara Allahu lahu faadkhala faghafara lahu faadkhalahu aljanna Allah akamshukuru kwa kitendo hiki ambacho chachukua muda gani akamsamehe makosa yake akamwingiza peponi na yule mwanamke kahaba katika banu Israili aliyemnywesha mbwa aliyekuwa na kiu maji Allah akamsamehe na akamwingiza peponi kama vile upande wa pili usidharau maasi waweza kuwa ile dhambi waiona mbele ya macho yako ni ndogo lakini ikawa ni sababu aliyadhu billah ya wewe kuangamia kama yule mwanamke aliyemfungia yule paka Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kuwa amemwona yule mwanamke ndani ya moto jahannam <clears throat> lihira sababu ya paka paka mnyama ambaye pengine mtu aweza kuona mnyama hana faida kubwa si mpaka tu lakini akamfungia akafa kwa njaa yule paka ikawa ni sababu ya yeye kwenda motoni kwa la upande wa hasanat usidharau jema lolote na la upande wa sayiat usidharau dhambi yoyote ukasema hii dhambi ndogo tu nitafanya ina neno la wallah kumbuka aya fakullan akhadhna bidhambihi kila aliangamizwa alipatilizwa kwa dhambi yake aliyoifanya na kumbuka ukubwa wa yule unayemwasi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo sehemu ya pili au msingi wa pili muamala mtu nafsi yake wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha والاصل الثالث وخالق قال وخالق الناس بخلق حسن والخلق الحسن هو الخلق الذي كان عليه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام na utangamane na watu kwa tabia njema na tabia njema ni ile aliyokuwa nayo bwana wa watoto wa Adam mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam فمن أراد أن يعرف كوامل الآداب وجوامع الأخلاق وحسن المعاملات فلينظر إلى هديه وسيرته وسنته صلوات الله وسلامه عليه yoyote ambaye atakakuangalia adabu zilizokamilika akhlaq muamala mzuri basi atizame muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na aende akasome sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ataona namna gani mtume sallam alikuwa akiamiliana na watu faadabuhu akmalul adab adabu yake mtume sallam ndio iliyokamili zaidi wa khuluquhu akmalul khuluqi fi kulli alabwab na tabia yake njema mtume sallam ndiyo iliyokamilifu zaidi katika milango yote ya adabu hakuna mfano wake والمسلم والمسلم مطلوب منه أن يخالق الناس جميعا بخلق حسن na muislamu atakikana aamiliane na watu wote kwa tabia njema hata akiwa si muislamu watakikana waamiliane naye kwa tabia njema iwe mtu utamlingania kwa tabia yako kabla ya maneno yako kwa sababu hasa tulabi ilm wale tunaowalingania watutizama sana akhlaq zetu ziko vipi ikiwa mtu tabia yako ni mbovu basi wallahi yaweza kuwa ni sababu ya kuwazuia watu kuikubali da'wa na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam waweza kuwa sababu haswa muamala wako nyumbani isitokee kuwa kabla ya wewe kuwa ni mtu wa sunna ulikuwa na tabia nzuri mpole nyumbani na nini ulivyofuata sunna ghafla umebadilika umkuwa hakuna kama wewe mtu mwovu ndani ya nyumba kelele nini bala mtu akikosea kidogo fujo ndani ya nyumba la bali watakikana uwe mzuri zaidi baada ya wewe kushikilia sunna za mtume sallam kuliko ulivyokuwa kabla hapo ili watu wajue kuwa kumbe sunna za mtume sallam zambadilisha mtu kuwa katika hali bora zaidi kuliko ile aliyokuwa nayo kwa watu wa kutizama na watu wanaokutizama kuna aina tofauti ya watu wako wale wanaokutizama na kufurahikia namna unavyobadilika namna unavyokuwa mzuri kila siku katika tabia yako na kuna wale wanaokutizama kutafuta kosa lolote ambalo utalifanya ili wapate namna ya kukuzungumza hawa pia wako pia takana ujichunge sana jichunge kwa sababu wako wengine wanaokutizama wataka ukosee tu ukikosea tu katika muamala wako na watu basi ndio ushapata nini nafasi ushapata nafasi ya kuzungumza vibaya kwa hiyo kuwa makini katika namna unavyoamiliana na watu soma alikuwaje mtume sallallahu alaihi wasallam ili na wewe ujipambe na akhlaq za mtume sallallahu alaihi wasallam وهذا فيه أن التعامل بالخلق الحسن مطلوب مع الأبوين والأهل والأولاد والقرابة والجيران وعموم المسلمين بل ومع الكفار نهابا pia kuna kuwa tabia njema ni jambo latakikana mtu aamiliane nalo na watu wote aamiliane nao kwa tabia njema iwe ni wazazi wake iwe ni watu wake wa nyumbani mke wake watoto wake jamaa zake wa karibu katika familia jirani waislamu kwa ujumla bali mpaka na makafiri قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم watuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin hapa allah atuamrisha tuelekeza katika kujipamba na uadilifu pamoja na wale wasiokuwa waislamu kuamiliana nao kwa wema maadamu hawatupigi vita katika dini yetu kwa kuamiliana kwa tabia nzuri takana na kila mwanadamu muamiliane naye kwa tabia njema amiliana naye kwa maneno mazuri ujue namna ya kuzungumza na watu ujue namna ya kukaa na watu والنبي عليه الصلاة والسلام عامل الكفار معاملة حسنة كانت سببا لهداية كثير منهم ودخولهم في هذا الدين نمتوم صلى الله عليه وسلم aliamiliana na makafiri muamala mzuri jambo ambalo limekuwa sababu ya kuongoka wengi na kuingia katika dini ya Uislamu وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه na alijiwa mtume salama na mtu pengine hakuna katika hii ardhi mtu anayemchukia kama mtume sallallahu alaihi wasallam amchukia kwa sababu pengine amepata habari kinyume na vile yule mtu alivyo mara ngapi katika asri yetu hii tunaoishi utakuta mara ngapi ahlul bid'ah wamzungumza mwanachuoni kwa maneno mabaya sana yule muovu yule kadha yule hivi yule vile akija mtu kwa mfano akisoma vile vitabu vyake alivyoandika asema ah, kinyume na vile watu wanavyomzungumza au akakutana naye akauona ule muamala mzuri anaofanyia watu akasema mimi nimeelezwa nilifikiria yule nikikutana naye ni simba yuala watu ama atanipiga mimi atanifanyia hivi kumbe sivyo kabisa anavyoelezewa ni mtu tofauti na vile anavyoelezewa wangapi lakini kwa muamala mzuri ukaamiliana na watu kwa muamala mzuri wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan qala فما أن يرى خلقه الكريم وأدبه الرفيع إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحد أحب إليه منه عليه الصلاة والسلام aje yule mtu anayemchukia mtume salam akimwona muamala wake na namna anavyoamiliana na watu vizuri tabia yake nzuri adabu zake za ajabu nzuri kabisa za kustaajabisha kwa uzuri wake hapo hapo yule mtu hubadilika badala ya kumchukia akawa hakuna anayempenda katika hii ardhi kama mtume sallallahu alaihi wasallam akampenda kabisa ghafla kwa sababu ya muamala mzuri aliyokuwa nao وهذا معنى قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ورحمة الله أكوام توم السلام نلين إخواه نلو كما أنجل إخوام توم السلام نمس سواف من يموي مقوم ما صحابه سنجل زكو كان لكن إخوام توم السلام نملين كما صحابه عليه الصلاة والسلام قال والأخلاق الإسلامية تقوم على أربعة أركان من اعتنى بها كان بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الأخلاق أنا أخلاق زو إسلام تبيا جيما كتك إسلام زي سماما كتك أنغوزو أنه يوتي أنا يشغليش نهيزي أنغوزو أنه بإذن الله أتكوى كتك واتو وني تبيا جيما ومن ضيعها أو ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما أضاع من هذه الأركان نيوتي أتكي بوتيزا هيزي أنغوزو أنه au akapoteza sehemu katika hizi nguzo basi na yeye pia atapoteza katika khuluq katika tabia kwa kadri ya vile atakavyopoteza katika hizi nguzo وقد اجتمعت هذه الأركان للأخلاق في أربعة أحاديث ننغوزو هذه إن za akhlaq zimekusanywa katika hadithi nne za mtume sallallahu alaihi wasallam كل حديث منها دل على ركن من أركان الأخلاق كل حديث كتكيزي حديث إنه ندليل ينقز موجة كتكيزي مزنغا في نزة بيانجيما جي حديثي زنزيبي هبا مبيلة تتاجى منين الحافظ من حجر أو أمالي ينقو الحافظ من حجر قلت وتكمانا أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه رحمه الله insha Allah taala kuanzia hapo tutakuja kueleza hizi hadithi nne ambazo ndiyo nguzo za tabia njema tutakuja kuzieleza insha Allah katika kikao kitakachokuja biidhnillah taala subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fik